acestei tânguiri de acum, ci ca un milostiv dăm iertare greșor. asemănat vei celei din tăi, că ai căzut rău și t ai rănit amar, că t ai atins de pom și ai gustat cu îndrăsneală mâncarea cea nechipzuită. tine trup și oase și suflare și viață, dar o, făcătorul meu, mântuitorul meu și judecătorul meu, primește-mă pe mine, cele ce mă pocăiesc. greșit, Mântuitorule, dar știu că ești iubitor de oameni. Bați cu milă și de milostivești fierbinte, pe cel ce plânge îl vezi și alergi ca un părinte, chemând pe cel rătăcit. sufletului cheltuindu-o întru păcate, pustiu sunt de virtuți creștinești și flămânzind de strig, Părinte al îndurărilor, apucând în la mine lanțurile cele greu ale păcatului și ca o stăpână curată mă primește pe mine cel ce mă pocăiește. și tot pământul și faptele și viața și ai rămas afară de corabie Primește născătoare de Dumnezeu, nădejdea celor ce aleargă la tine și limanul celor înviforați, pe milostivul și făcător 起来吧！ Ieși suflet al meu și vino la pământul care izvorăște de-a pururea nestrigăciune fie pe care Avram a fost jertfit tainic, jertfă nouă, cu ardere de tot Domnului. Urmează voinței arătat de la pământ spre cele cerești. Pentru ce n-ai avut treaptă tare, credința cea dreaptă, 合作。 Father, cel mare între patriarhi, ca să dobândești fapta cu gândirea cea înaltă, ca să te faci minte văzătoare de Dumnezeu, să ajungi ajungi în norul cel neapus a pus cu gândirea și să te faci neguțător de lucruri mari. am rănit. Dar ca un doctor, Hristoase, amândouă prin pocăință, mi le tămăduiește. Spală-le, curățește-le, Mântuitorul meu, arată-le mai curat, Sângele cel din coasta ta, totodată și băutura și apa ieretării ce a izvorât, ca să mă curățesc cu amândouă cină, candela mi s-a stins, fiind fără de unt de lemn, cămara mi s-a închis dormind eu. Cina s-a mâncat, iar eu, fiind legat de mâini și de picioare, am fost lepădat afară. fecioară și ai rămas într-o amândouă cu firea fecioară. Cel ce s-a născut înnoiește legile firii și ne a născut simțind durerii unde Dumnezeu voiește, se biruiește rânduiala firii, că face câte voiește. amestecat gândul, eu ticălosul. Spală-mă, stăpâne, în baia lacrimilor mele, mă rog ție, albă făcând haina trupă, Your fu Siloam să-mi fie mie lacrimile mele, stăpâne, Doamne, ca să-mi spăre și eu luminile sub My. pe care privește ca un îndurat Dumnezeu. cântarea scrind o ca într-o icoană, prin care își mustră fapta ce-a lucrat strigând, Miluiește-mă că ție unui am greșit, Dumnezeului tuturor, sus mă curățește. Acesta făcând vicleșug înaintea lui Dumnezeu, oare când s-a depărtat de la el, căruia și tu ți-ai semănat blestemata ta viață, tăi asemănându-te să mi se adauge ani de viață, dar care Isaia va să stea despărțită, pe unul Fiu și Dumnezeu, și Tu însă ți ai deschis în acestora n-ai urmat, ci te-ai arătat mai rău decât toți cei ce au greșit mai Jacob Făduiește cu trejunea smeritului meu suflet, Mântuitorule, unule, tămăduitorule. Pune-mi doctorie vindecătoare și unt de lemn și vin, lucrurile cele de pocăință și umilință. Credință cu lacrimi. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul cel ce ești fără început, Fiule, cel împreună fără de început, Mângâietorule cel bun, Duhule cel drept, Născătorule al lui Dumnezeu cuvântul, cuvinte ale Tatălui Celui fără început, Duhule cele viu și făcător, treime lăsați sut trupul lui Emanuel înăuntru în pântecele tău prea curată. Cei acești porfiră înțelegătoare, pentru aceasta născătoare de Dumnezeu, cu adevărat pe tine te cinsti. profeții au slăbit și tot cuvântul celui drept și rănile tale, o suflete al meu, s-au înmulțit, nefiind doctor care să te însănătoșești. primește dar drepții lor, iar de te păcătoștelea mai pe urmă aflăm în zid, arătând firea cea omenească, suflete nu te lenevi, de va năvăli asupra ta vrăjmașul, alungă-l cu rugăciuni și cu postire, departe de la picioarele tale. Miluiește-te, mântuiește-mă, lui David, miluiește-mă, cel ce ai tămăduit cu cuvântul tău, pe cei îndrăciți și glasul cel milostiv, ca da și tâlharului grăiește Amine zic ție, cu mine vei fi în rai, când voi veni într-o slavă. Laura s-a mâhnit, văzându-te răstignit. Munții și pietrele de frică s-au despicat, Pământul s-a cutremurat și iadul s-a golit. Și s-a întunecat lumina zilei, văzându-te pe tine, Iisuse. cu trupul pe cruce pironit. Curioasă, Maică, cei trei îngerești și adunare omenești le-ai uimit cu viața ta cea minunată, ca cei fără de trup viețuind și firea covârșind, pentru care, ca și cum ai fi fost fără materie, te-ai suit cu picioarele pe apă, Marie, și Iordanul ai trecut. Curioase, Părinte Andrei, și Părinte de trei ori fericite, Păstorul Cretei, nu înceta rugându-te pentru cei ce te laudă, ca să ne izbăvim de toată mânia, necazul și stricăciunea și de greșale de nenechipuit, noi cei care cinstim pururea pomenirea ta cu credință. biruință să le închinăm. Trăimii cele nedespărțite, unimii după ființă, ca lumina și lumin și viață și vieți, făcătoare de viață și luminătoare.